Selam, kako se komentariše vusul ili visal ka Allahu Đalešanu i da li to postoji? Pitanje iz Zenice. E, pitanje, znači, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ da se Allahu subhanahu wa ta'ala približavamo putem nečega, putem dobrih dijela. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima otvara vrata milosti kada se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala putem dobrih dijela. da učinimo hađ, da učinimo sadaku, da učinimo mnogo što šta i na takav način molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti greh i slično. E to je upravo to al-vesire. O tome su napisana dijela ispravna, znači tevasul, približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala putem dobrih dijela, a nikako putem širka što mnogi čine odlazeći na turbe ili ovdje i ondje i onda moli Allah. La moramo činiti dijelo dobro koje Allah dozvolio, pa onda učiti Kur'an svakodnevno, onda moliti Allaha a to su djela kojima upravo približavamo se Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala oprašta. Mnogi upravo u tom putu vesile koriste haram da bi od Allaha dobili nagradu. Onda dobiju još veće poniženje jer čini ono što Allah zabranio. Allah sačuva zabranio.